Spertulo avertas contra pandemio de toksa gepatreco. Čiju gepatro provas kreskigi bonan homon el sia idaro, kiu iam unutagon povos prizorgi sin kaj siajn amatojn. Sed gepatra amo kaj zorgemo ankaŭ povas facile vundi. Jen kiam gepatroj zorgas tro multe, tiel nomata toksa estas pli cae pli videbla. Australia verkisto cae lerneja directoro John Mersden pasigis multain jaroin studante la aferoin de junuloi, ilian disvolvigion, ilian capablon atingi lerneiain atingoin, cae aliain aspectoin de ilia adolescigio. En sia nova libro pri kiel gepatroi tractas cae comprenas sia in infanoin, li emfazas inter alie la facton che ni nun tempe attestas lauvorte pandemion de dangera, mal utila au tiel nomata toxa gepatrezzo, kiel de Guardian citas lian declaron. Mi curagias diri che citio estas tut monda problemo, diras la autoro. Ciel li clarigas, la concepto de malutila gepatrezzo ne celas signifi emozian misuzon, sed pli giuste povas esti prescribita ciel malbone conceptita cae misgvida al proximigio al infanoi, cio fin fine causas ilian emocian damagion. Ĝi simple avertas uge gepatroj, kiuj okupas la rolon de advokato de siaj infanoj, solvas ĉion por ili, balaas la bojon kaj defendas ilin ĉiam, eĉ se iliaj infanoj ne estas tiel talentaj aŭ senkulpaj, kiel pensas plenkreskuloj. Komuna sento flankiĝas. Temas plejparte parte primeza klaso, ne lage patroi intense agas de true, sed shainas, che iliai comunai sentoi cae instinctoi estis superatai de aliai consideroi, li prescribas. Plicae plida infanoi troe limigas sia inge patroin, por eviti vundigion, ne necesan strecion, cio limigas ilian liberan adolescigion, ilian disvolvon de resistezzo cae de sendependezzo, diras Mersden. Pli bona educado, pli da maltranquilo. Quancam la nuna generatio de adolescantoi estas pli lerta, cae successas pli bone en multai campoi de la socio, la effico de gepatra toxezzo videblas suffice clare. Multae tre successae individuoi suferas problemoin de mensa sano. La transiro de la vorte sensorga infan agio alla la vera realezzo de la vivo estas tre mal facila por tiui individuoi. En tempoi, ciam neniu subite tenas la manoin, iri ofte ne fidas unula alian. Malgrau siai grandai talentoi, kaj capabloi, dubas pri ciu sia pascio, ire ne scias kion fari kun si mem. La scalo de la problemo estas enorma. La problemo de emocia damaggio ce iunuloi estas prescribebla kiel pandemio. Mi neniam vidis tian nivelon de maltranquilo inter ili. Diras Mesden.